serretan de rendre hommage ceux qui travaillent. Denda guziak, idekiak, banderola beltz eta zuria zabaldua zuten, komertxante elkarteko ordezkariek hartu dute hitza, hauen artean zen zergistek. E, ez da posible ustea dendena etxiak, hola, bereziki egu berriko bakantzada demoran. Ez da posible, hilzen ari gira eta beraz, guk ez dugu, ez dugu nahi eh, diru lakontzaik, guk nahi dugu lan egin, hori bakarrik. Andre Garreta Merkatal Gambarako presidenta saiatu da itza hartzera bere sustengua erakusteko bainan komertxanten asegea handi egia zen. Eh, eh, je suis comme attendez, attendez, je suis comme vous. Non, mais non, mais attendez, on ne peut pas avoir des discours sur n'importe quoi. Injustizia sentimendu nagusia bereziki supermerkatu eta manak eta plataforma handien kontra, Doni Banela Itzuneko jantzi dendari horrek dion bezala. Pour se plaindre de tout ce qui est en train de se passer, de ces décisions qui sont totalement incohérentes euh, par rapport à tout le reste qui peut rester ouvert, qui accueille euh, des milliers de personnes avec des euh, distanciations sociales qui sont certainement pas respectées. Nous, en tout cas, on fait tout ce qu'il faut. Ça nous a coûté de l'argent. Pourtant, on nous enferme. C'est pas normal. batzuentzat eta desobedientzia aterabide bakarra ikusten du Karinek, il est apaintzailea Moi personnellement, j'ouvre le 1er décembre. J'ouvre coûte que coûte, même contre la loi. De toute façon, on ne risque plus rien, on n'a plus rien. Ah, c'est une question de vie ou de mort. Komertxanteak eta bezeroak ere hortziren sustengu erakusteko, Pampi senpertarra da. Senperen bizitzen gira eta be, guk be, joaten gira eh, dutxia erostera, komerset orduan, bon, ikusi dut ordiela, dira, komerset horiek, edo, wala, placer du eta eh, hemen izan behar da. Herve Jonathan, Bayonako suprefetak komertxante delegazio bat terrezibitu du, ahatsaldean berean. Ina gozez,